Naam, tunamalizia sehemu hii ya pili kabla kuswali swala Isha. Katika darasa lililopita kwa maana ni mimbabi fawaid, yani hii kwa faida. Tulisoma juu ya ubidaa, yani uzushi wa wasomaji Qur'an kuwa na taharruk inda alqiraa au alihtizaz kutaharuk yani kucheza cheza kama tulivyoona sasa leo tunaendelea tunamaliza nukta hii ameandika Abu Zaidi katika kitabu chake hichi قال أبو حيان النحوي محمد بن يوسف الأندلسي amesema huyu bwana ambaye amekufa mwaka 745 hijiria في تفسيره كتك تفسيرياك ياكي إنيتوا البحر المحيط عند قول الله تعالى كتك آية هي نماري ميموجة نسبين نموجة سورة الأعراف الله قسم وإذ نتقنا نا تلبو الجبل مليما وإذ نتقنا الجبل تلبو مليما فوقهم ikawa mlima ule ukawa uko juu yao kaannahu dhulla kama mfano vile ikawa ni nini kiwingu kiko juu yao wadhannu na wakadhani annahu waqi'un bihim kwamba mlima ule utawaangukia hii ni kisa cha bani israel kirefu anasema Imam الزمخشري katika tafsiri al لما نشر موسى عليه السلام الألواح وفيها كتاب الله تعالى موسى عليه السلام الببيوة الألواح دانياك كلكوا نكتاب جاء الله أبابوني التورات لم يبقى الشجر حوق بكيه mti hata mmoja wala jabal wala mlima wala hajar wala jiwe illa ihtazza isipokuwa ni kwamba jabali yani mlima ulitingisika mti ulitingisika jiwe lilitingisika pale Musa alipokabidhiwa nini ile al-alwah ambayo ndani yake kuna nini kuna kitabu hicho cha Taurati فلذلك كتوكان نهي بس أنا سيما من زمخشري لا ترى يهوديا هو يزكم ونم يهودي يوت يقرأ التوراة أكسوم التوراة إلا احتز إسبقوا أن تنجسك وأن خضى لها رأسه نا أنا تكيسك جوتاكي كتكيل التوراة انتهى kwa hiyo anakusudia kusema hivi usomaji wa Qur'an na ikawa watu wanaposoma Qur'ani wakatikisa vichwa vyao asili yake ni kwamba Mayahudi alipokuwa Musa salam akipewa alwaha basi mti yote ya sehemu ile ilitikisika mawe milima kwa hiyo ikawa Mayahudi kila Myahudi akisoma Taurati na yeye ana kichwa chake na mwili unatikisika ndio bida yenyewe hii anakusudia kwamba bida ya usomaji wa kutikisa kichwa au mwili asili yake ni hapa akasema wakad sirrat hadhihi naza ila al-awlad al-muslimin anasema sampuli hii au design hii mbwembwe hizi ikawa zimepenya zikaenda mpaka kwa watoto wa Kiislamu fima raaitu bidiyari Masri, kama nilivyoona katika miji wa Masri tarahum, nimewaona wanafunzi watoto eh, watoto wa Kiislamu fil maktabi, yani katika markaz au katika madras, idha qara'u alqur'ana, wanaposoma Qur'ani yahtazuna wayuharikuna ruusahum wanatikisika na kuvitikisa vichwa vyao kwa hiyo bidaa hii ikapenya kwa, katika miji ya Masri ikawa sasa watoto katika madrasa eh, wakisoma vile alam nashra laka sadraka wa kadraka bismillahir rahmanir rahim tabbat yada abi labin wa tabba ni bidaa ya Kiyahudi na imeingia mpaka katika markazi zetu hizi hizi tunazosoma kuna watu wao wanaambia basi nyinyi mtahifadhi Qurani eh haya وإذ قال موسى لقومه يا قوم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وإذ قال nini nyie mbona mna bidaa <laughs> <laughs> kwa hiyo hali hii nafikiri yapasa walimu katika madaris zao katika malkazi zao warekebishe mfumo huu akasema wa amma fi biladina ama katika mji wetu bil andalus wal ghalb yani andalus bimaana hispania spain na katika nchi za maghrib yani akusudia labda morocco tunisia falau taharaka صغير inda qiraati القرآن lau kama mtu au mwanafunzi atatikisika kidogo wakati wa kusoma Qur'an adabahu muaddibul maktab pale pale mwalimu muaddib yule mlezi eh, anamtia adabu akianza tu basi pale pale amtandika bakora kunafikiri hii ndio njia nzuri eh, tukiona wanafunzi hapa wanatikisa vichwa tandika bakora tu ni uzushi waqala lahu na akasema mwalimu anamwambia mwanafunzi la tataharrak fatashabbah alyahudi fi dirasa eh usichezecheze na kutikisika kichwa kwa sababu utashabihiana na nani na mayahudi katika kusoma waqala na akasema alrai al-andalusi mwanazuoni mwingine huyu wa andalus katika uh, amekufa mwaka 853 hijiria katika kitabu chake kinaitwa intisaru al-faqir salik wakadhalika wafaka ahlu masri al-yahudi na hivi ndivyo ambavyo watu wa masri wakawa wamewaafikiana bimaana wamewaiga mayahudi katika usomaji Qur'ani fi al-ihtizazi inda ad-dars wal-ishtighal wamewaiga mayahudi katika ule kutikisika na kucheza cheza vichwa vyao na mili yao wakati wa durusu na vile vile katika shughuli mbalimbali kwa ina maana katika durusu ikawa mwalimu au shekhe eh, basi naye aengaenga hivi taibu hapo eh? hapo mko sawa eh? basi akasema eh? <laughs> haya ni mambo ambayo ya kiyahudi wa huwa min af'ali yahudi ni katika matendo ya kiyahudi kwa hiyo hii tumemaliza kwa mujibu wa maelezo ya shekhe ni bida ambayo ya usomaji wa Qur'ani ikawa mtu anatikisika tikisika mwili wake au kichwa chake naam somo linalofuata kwa maana Jumamosi ijayo katika e, hizi bidaa za usomaji tutazungumzia kwa mujibu wa kitabu fi taqlidi sautu lqari kuigiza sauti za msomaji uh, hili ni somo ambalo nafikiri linaleta litaleta ukakasi kwa sababu wengi tushakuwa na mapenzi akipita imamu mbele kutuswalisha hasa tarawehe amwige ima Sudesi Mahir Jahmi home si nani basi mtu anaisa ah bwana msikiti yule bwana tike yani imamu anasoma ah usomaji wako vipi kama mahiri ah sasa utaja kuzungumzia huko ni bid'a lakini hili watu wengi itachukua muda kufahamu hii kwa sababu tayari ushajengeka mtu katika lakini sisi tutaeleza kwa mujibu alivyoeleza shekhe hatutoeleza kwa akili zetu kuna dalili dalili dalili ambazo e, labda ni, ni kionjo kwa sababu muda tunao ameandika shekhe katika maelezo yake tutakuja kuangalia darasa hilo anasema e, الناظر في طبقات القراء وغيرهم من العلماء يرى في حلية بعضهم أنه كان حسن الصوت في قراءة القرآن الكريم eh, wanazuoni wengi wana, wamepita kwa maana katika usomaji kuwe kuna sauti nzuri eh, miongoni mwao Asim bin Abi Najid na wengineo na wengineo na wengineo na akasema kwamba kana idha qaraa kaannama fi halqati fi halqihi jalajib huyo Asim bin Abi Najud alipokuwa kama akisoma Qur'ani basi kama vile katika halka yake shingo yake kuna zile kengele kengele zile yani vitu ambavyo vinatoa rhythm yani raha kweli isitoshe wa ala min dhalika min hilyati sahaba radhiallahu anhum zaidi ya hapo kulikuwa kuna masahaba wenye sauti nzuri miongoni mwao Abu Musa al-Ash'ari eh huyu mpaka bwana mtume saw salam alimwambia qala lahu nabii salam lamma samia qiraatahu aliposikia kisomo chake akamwambia laqad utita mizmaran min mazamiri daud ala daud umepewa mazumari katika mazumari ya daudi alayhi salam yani sauti ya abu musa al-ashari ilikuwa ni sauti nzuri sana mpaka bwana mtume saw salam akaisifia kwamba sauti yako wewe eh, hey, ah, acha tu kama ile mazumari ya Nabii Daudi, basi ndo kama ilivyo. Na vile vile wasomaji wengine mbalimbali katika masahaba walikuwa na sauti nzuri kabisa, lakini cha msingi wa ala min dhalika wa ajal, kikubwa zaidi zaidi ya hapo, qiraatu nabiyuna wa rasulina, kisomo cha mtume wetu na nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad qana qira'atuhu mufassara halfan halfan kisomo chake mtume sallam kilikuwa ni cha wazi wazi yani kiko wazi kabisa na herufi baada ya herufi wakanat maddan na alikuwa akivuta herufi ina mada anaivuta herufi wakana sallallahu alaihi wasallam yakifu ala ruusil aya alikuwa mtume sallam akisimama kila baada ya mwisho aya nafikiri hili tulilizungumza kwa kirefu wallahi alhamdu watu wengi washatuelewa kwamba imam asoma e, surati al fatha kwa pumzi moja au aunganisha alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin anakwenda vizuri iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirata al-mustaqima sirata alladhina sasa anaunganisha aya na aya hii ni khilafu sunna kinyume cha sunna tulielezea hili walhamdulillah imamu zetu hapa wanasoma vizuri sasa kuna mtu mwingine anasema hivi ah lakini mbona sudesi anaunganisha mbona mahiri anaunganisha ah ah dini haendi hivyo alhaqu la yu'rafu birrijal haki haifahamiki kwa kutazama watu ni kwamba wewe i'rafu alhaq ta'rifu rijal ni kwamba ijue haki halafu wale watu utawajua kwa hivyo hatuwezi tukasema tumwache mtume sawa salam ati tumfate sudesi anavyosoma vipi anaunganisha aya hili alhamdulillah sasa mtume salam alikuwa yeye anasoma aya baada ya aya yurajjiu ahyanan baadhi ya aya akizirudia na hii ni moja katika fiki ambayo maimamu zetu waelewe kwamba mtume saa salam anapokuwa akirudia aya ilikuwa katika swala za usiku sio swala za fardhi swala za fardhi mtume anaisoma sura inamalizika ama usiku alikuwa aya moja pengine anairudia hiyo aya moja mara ishirini kwa hiyo alikuwa akirudia aya wakana saa salam eh, hasnul wajh alikuwa na uso mzuri na vile vile husnu saut alikuwa na sauti nzuri bal min simati anbiya'illahi wa rasuli na ni moja katika alama za manabii wa Allah ni nini kuwa na sauti nzuri katika kusoma zao sasa haya yote tutakuja kuyaona huko katika katika darasa hilo lakini labda tu nifunge kwa kusema huyu shekhe anasema pamoja na hayo yote ambao umeona sauti ya mtume nzuri zaidi kuliko zote sahaba Abu Musa al-Ashari e, na vile vile tukaona baadhi ya watu lakini hakukupokelewa hata kauli ilokuwa yenye matata yenye ukakasi kwamba masahaba waliigiza sauti ya mtume sallallahu alaihi wasallam si nataka khushu sasa mtume alikuwa anasoma, unapata khushu. Sasa sahaba gani alokuja akawa aigiza sauti ya mtume sallallahu alaihi wasallam? Na tutakuja kuona huku mbele eh, <clears throat> kuna sahaba mmoja yeye alikuwa akisoma eh, akisoma eh, qara an-nabii sallallahu alaihi wasallam eh, anasema hivi riwaya hii bwana mtume wasallam alisoma katika fatu Makkah suratul Fath faraja fiha qala muawiya muawiya akasema lau shi'tu lau kama ningelipenda an uhakki kwa maana kuigiza an uhakki lakum kukuigizieni qira'ata sallallahu alaihi wasallam kisomo cha mtume sallallahu la fa'altu ningelifanya akhrajahu al-bukhari hadithi katika sahih bukhari nini maana yake maana yake ni kwamba huyu msomaji sahaba huyu anasema lau kama ningependa ningeigiza sauti ya nani ya mtume kwa ina maana hakukuwa na sahaba ambaye aliigiza sauti ya mtume sallallahu alaihi wasallam na vile vile hao masahaba wao kwa wao Abu Musa al-Ash'ari alikuwa na sauti nzuri sana lakini hakukuwa na sahaba mwingine akaigiza sauti ya nani Abu Musa al-Ash'ari sasa iweje kwamba jambo la ibada kama hili wewe wamuigiza mtu sauti ya mtu wamuigiza hala eh, iti kwa ma, sisi huku maamuma tupate raha raha hiyo ungekuwa nayo masahaba kuigiza sauti ya mtume sallallahu alaihi wasallam hizi ni baadhi ya hoja ambazo tutakuja kuzi kuziangalia katika katika kitabu kiichi yani maelezo ya shekhe mengi tutakuja kuona hoja nyingi alafu na fatawa za wanazuoni wengi wamepinga kabisa swala hili lakini leo inaonekana ni mbwembwe yani eh, ah jamaa anasoma huyo mtu anatoka hapa na kwenda Kibaha unakwenda kufanya nini naenda kufanya kuna kuna imamu kule bwana kama sudesi eh bwana mbona hivi nyie mnafanya mambo ya bidaa mada hii na ukakasi eh lakini mtu atapenda afuatilie mpaka mwisho ilmia kama ana hoja ataleta eh, na hii vile vile ingependa kusema tu kwamba maukifu yetu msikiti wetu msikiti wetu tuna maukifu hii kwamba maimamu kuanzia leo hatutaruhusu kuiga sauti za mama Sanaji, kwa sababu tayari tushatoa kidogo muongoze. Na kama mtu ahisi kwamba basi tena hata kuiga sauti kuna ubaya gani, iko misikiti nenda mbalimbali eh, lakini sisi hapa kwanza leo tunatupiga stop, imamu asome sauti yake. Nakumbuka mimi nilipokuwa nikisoma Unguja kwa Sheikh Nasoro Bacho alikuwa anasoma sauti yake tu bachi anasoma sauti bwana si ana sauti Allah mrehemu hakuiga sauti ya mtu alafu kuna shekhe mmoja kule Unguja kitwa shekhe Aliani kwa wale watu wa Unguja shekhe Aliani nakumbuka mimi nilikuwa ninatoka judi na kwenda kuswali mchangani swala ya Isha au magharibi ili nisikilize kiraa chake sauti yake shekhe Aliani alikuwa na sauti nzuri kabisa ya kwake mwenyewe. Kwa tunawanasihi ndugu vijana wale wadogo wadogo, acheni mbwembwe hizi eh, someni kwa sauti zenu wenyewe. Imamu wetu hapa Twaha, Twaha anasoma sauti yake, sauti yake mwenyewe, na kila mtu asema na mimi leo nani yuko Twaha ah, leo sasa. Kwa hiyo mambo ya kuigaiga haya tutakuja kutoa ufafanuzi mzuri inshallah.